Awit, Kabanata, Isandaan at Pito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lunsod ay wala ng lugar silang matirhan. Wala nang makain kaya't sila'y nagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Nang sila'y magipit, kay Yahweh sila ay tumawag at tininig naman sa gipit na lagay sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang nasiyahan. Mga nagugutom ay pawang pinubusog sa mabuting bagay. Sa dakong madilim, may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggo sa dusa at sa kahirapan sila'y nagagapos. Ang dahilan nito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. Mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit sa natamong hirap nang sila'y bumagsak ay walang lumapit. Sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawag at tininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dakong madilim, sila'y hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Winawasak niya maging mga pinto na yari sa tanso. Ang rehas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang tinanas nila'y mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila'y di na magustuhan, ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding tumulog nadala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya'y ibalita, umawit sa galak. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahangahangang ginawa ni Yahweh na hindi maarok. Nang siya'y magutos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito ay babagsak na bigla dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyoy parang mga lasing na pahapay-hapay. Dati nilang siglat, mga katangi ay di pakinabangan. Nang nababagabag, kay sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas ang bagyong malakas. Pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at natamo nila ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahanga niyang pagliligtas. Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla. Dapat napurihin sa kalipunan man ng mga matanda. Nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang. Maging mga batis ay nagagawa ring parang lupang tigang. Ang lupang mataba, kung kanyang ibigay, nawawalang saysay, dahilan sa sama ng mga nilikhang dooy nananahan. Kahit naman ilang nagagawa niyang matabang lupaing, nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. Sa lupaing iyon ang mga nagugutom doon dinadala. Ipinagtatayo ng kanilang lungsod at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan. Umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagtalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at tumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. Kapag pinahiya ang bayan ng Diyos at nalupig sila, ang bansang sumakop na nagpapahirap at nagpaparusa, sila'y susumbatan nitong Panginoot ang kanyang gagawin. Ikakalat sila sa hindi kilalang malayong lupain. Ngunit itataas ang nangagdurusat, laging inaapi. Parang mga kawan, yaong sampahayan nila ay darami. Nakikita ito ng mga matuwid, kaya nagagalak. Titikom ang bibig ng mga masama at taong pahamak. Kayong matalino, ang bagay na ito'y inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin.